Поздрав и од мене до сите. Јас верувам дека еве слушнавме некои а, искуства и не случајно јас имам, ја имам оваа тема спремено. Верувам дека сите ќе се охрабриме од неа. Едно прашање како за почеток. Што мислите што е единственото нешто што на небото ќе биде американците викаат man-made, односно направено од човек. Од човечки раце. Единственото на небото кој што ќе остане и е од човечки раце направено. Да ви текнам? тоа е веќе друго, значи, на... Добро. На... Ке видиме што е тоа. Значи, не, тоа е веќе тамошниот живот, тоа е на новата земја, нели? Не, не зборам за тоа. Нешто што од земјата таму ке е и е, и ке остане, повели? Добро. Не мисливме на тоа, ќе видиме. 20 глава Јован. Јован 20 глава. Од 24 стих. А Тома наречен близнак, или ние го нарекуваме неверен Тома, како да другите биле нешто поверни од него многу, Тома наречен близнак, еден од 12 не беше со, нив, не беше со учениците, во горната соба кога Исус дојде им се појави, после воскресението. И им ги покажа рацете со раните. Затоа другите ученици му рекоа, го видовме Господа, а тој им рече, доека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не, ги, не го става мојот прз во раните од клинците и не ја става мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. Има многу вакви денеска. Да видам, па ќе поверувам. Да опипам. Сакам нешто опипливо, викаат луѓето денеска. Е, тоа може би малку во тоа нешто се разликува од другите ученици. Инако и другите, откако виделе, поповерувале. Ги виделе и тие раните. Го виделе Исуса. Предходно Марија, кога им дошла да им каже што, како се однесувале? Ма, женска работа. Мислам, барам така на филмот е малко. <laughs> како и да е, биле неверни, се доека не го виделе. Е сега он, Тома сакал па и да, да, да го стави прсто, значи, опипливо нешто сакал. Значи, нема да поверувам доека не видам, доека не пипнам. А поособни и неговите ученици пак беа внатре, значи, се уште се внатре таму во горната соба и подисплашени, затворени. Исус дојде и застана на среде, на среде им рече, мир вам, потоа му рече на Тома, испружи го твојот прст. Еве ти, значи, Бог на секој дава доволен доказ, ако сака да верува. А и на Тома. Испружи го својот прст, ваму и види ги моите раце, испружи ја твојата рака, и стави ја во моите ребра, и не биди неверен, туку верен. И Тома одговори му рече, мој Господ и мој Бог. Моја молитва и моја желба е да денеска сите тоа да го кажеме. Мој Господ и мој Бог. Значи, Ова се случува после Воскресението. Лузните на Христовите раце, нозе, кај ребрата кај што бил прободен, се уште се присутни. Дали денеска се уште присутни? Исус е воскреснат, Исус е во прославеното свое тело, а ги има лузните на своите раце. Тоа е единственото нешто што останува за веки веков на небото. Е сега, зошто? Има причина за тоа. Многу причини. Сега малку ќе разгледаме кои се тие причини. А, а предходно овака, да прочитаме стих во Захарија 13 глава. Захарија 13 глава. Иако овде во контекст се зборува за а, лажен пророк, сепак ќе го употребам за Христа, затоа што и Христос бил сметан за лажен пророк. Така да може да се примени овој стих. Захарија 13.6 Ако некој го праша, какви ти се тие рани по рацете, тој ќе одговори, „Ранет сум кај пријателите. Зарем ова не се однесува на Исуса? Кога беше ранет Исус? Ајде се посетиме на Јуда, на моментот кога Јуда доаѓа заедно со војниците, со старешините да го предаде. И Исус му вели, пријателе, зошто дојде? Ако бил, му бил некој пријател и најблизок, тоа биле неговите. 12 минат. Е сега реков, повеќе причини. Првен ке се симнеме малку на земјата, затоа што, мислам, ние сме на земјата, верувам. <laughs> Не сме нешто одлетани многу се мислите денеска. И да видиме што се значат и што би требало да значат тие лузни, односно рани на рацете. Ке кажам рани, ке зборувам цело време рани, се дојка на крајот, не кажам лузни, и ќе видите зошто. Прво, тие се подсетник за секој од нас дека Бог е Бог кој што пострада. И не само тоа, што мислите, дали денеска се уште Бог страда? Знаете, денеска обично луѓето велат, нај, најтешко сватливо на луѓе кои што, ете, пострадале на вистина во животот, изгубиле можеби некој свој драг, близок. Многу им е тешко да го прифатат Бога. Односно, тие таквите имаат многу поголема причина други да го отфрлат. Ќе речат, или некој еве страдал, вистина се наоѓа во некоја неволја, ќе рече, па кај е Господ? ми Господ е љубов, а како? Па он треба да интервенира ако е љубов. Зошто не интервенира? И може би нема сила. И на крајот кото, па, па може би не постои Бог. И тотално го отфрлаат. Но, прашањето, уште поголемо прашање е, но, зошто Бог дозволува самиот тој да страда? Па тој е Бог. Ако не сака да страда, нема да страда. Зошто Бог дозволува да страда? Значи, често велиме, зошто ја страдам, Господе, зошто на мене ова ми се случува? Зошто вака, зошто онака? Зошто Бог дозволува да страда? Ајде да видиме. Неколку стиха, дека наистина Бог страда. 42.14 Исаија. Исаија 42.14 Молчев долго, бев тивок и навистина ако некој е трпелив, тој е нашиот Господ. Знаете, меѓу другото, за да уловите човек под наводници во контекст на нашето го збрувавме, треба да бидете неверојатно трпелив, како што и за да уловите риба. За да видите тапата која ќе пропадне, треба нонстоп да зјапате во тапата некојаш и со саати. И затоа ја не можам да ги разберам рибарите, извинете, ама не можам. За мене, ја ќе кажам губење време. Иако некој ќе дојде можда со 5 кила риби, и тоа Кошта нели вреди, ама не знам. Значи трпение треба. Господ е толку многу трпелив. И вели молчев долго, бев тивок. Се воздржував. Е сега викам како жена кога раѓа, збивам и воздивнувам. Ова е нашиот Господ. Ова е болкаво прашање. Да збивате, да... Тоа жените надобро знаат. Споредба, значи, со, со раѓање. Еремија 31.20. Еремија 31.20. Зар не ми е Ефрем драг син? Стану збор за 10 племија Израел. Ефрем. Зар не ми е Ефрем драг син? Не е ли возлюбено дете? Зашто колку и да му се заканувам, секојаш со љубов си спомнувам за него и срцето ми трепери за него од нежна сомилост, говори Господ да трепери срцето. Ова е болка. Или еве, за Ефрем исто, Осија 11.8. Осија 11.8, повторно зборови упатени до Ефрем. Како да постапам со тебе, Ефреме? Осија 11.8. Како да постапам со тебе, Ефреме? Како да те предадам Израелу? Дали да постапувам со тебе како со Адма, Дали да постапам со тебе како со се воим? Моето срце ми се врати во мене, милосрдието ми пламна. Е сега овде, јас би прочитал, овој превод не ми се допаја, од ревидираниот. Или да не има некој веќе отворено. еве, сепак за, и за слушателите и за самата снимка. Е, сега, друга Библија и малку потешко ќе се снојдеме. Значи, Осија е веднаш првиот пророк после Данијел. <laughs> Тоа дури сега го дознав. <laughs> Мислам, тоа го запазив дури сега. Осија 11.8 Како да те дадам Ефреме, како да те предадам Израеле, како да те направам како Адма, да, да, те, да ти направам како што му направив на цело им. Срцето ми се вознемирува, затреперува утробата моја од жалост. Кога чувствувате силна, јака болка, веројатно чувствувате и, и овди, самата утрова, и стомак, и, и се. Ова се силни болки. Зошто? самите овие стикови наговестуваат. Секоја наша грешна мисла, секоја наша грешна постапка, толку многу болка му допринесува на Господа. Дали тоа ние го разбираме или не? И зарем не е нормално за нашиот татко да го боли заради неговите синови и керки? Присетете се на параболата. Таткото и блудниот син. Дали тат, таткото бил рамнодушен или, што вела тамо вдакновените списи, секој ден чекал, секој ден очекувал со тага, со болка во срцето, да се појави тој негов непослушен син, кој што се потрошил целиот дел од својот имот. Тоа е нашиот Бог, тој страда заедно со нас. Или еве Ефесијаните 4.30. Ефесијаните 4.30. Овој добро познат стих. И не жалостете го светиот дух Божији. Значи, Бог може да се ожалости. Колку често го жалостиме. Какви биле израелците во пустината? 40 значи, години. Постојано незадоволство. Преприки, расправи, префрлања, на Мојсија, на, на Арона, се нешто не им било по кеф. Псалм 78.40. Псалм 78.40. Колку го огорчуваа во пустината и го жалостеа во безводен крај. Колку, само колку. Колку ние денеска го жалостиме, колку го огорчуваме, колку ли го боли. Исуса го боли, Господа го боли, кога црквата незина, негова страда и ја боли. Светете се на Савле, што му вели Исус на Савле при средбата на патот кон Дамаск? Савле, Саве, зошто ме гониш? Како тоа Савле го гонел Исуса? Савле ја гонел Христовата црква, ама гонејќи ја Христовата црква, Исус чувствува на себе си. Господ чувствува на себе си. Или црквата како невеста. Имаме Осија, имаме на многу други места стикови. Кога црквата Христова е неверна, тоа е невестата негова, младоженецот го болели. <laughs> Кога оди црквата Христова по други богови, младоженецот страда. Значи, Бог страда Не да се свртуваме само кон себе си, кога ќе не навасаат некои наши страдања, да се подсетиме и да, да се подсетиме на, на раните, кои што токму треба да не подсетат, да бидат подсетники за нас, дека и Бог е тој кој што пострада за нас, го даде животот, за да ние имаме спасение, меѓутоа тој е Бог кој што и денеска страда. И замислите си, секојаш кога ние го повредуваме, како да, му да му ръчкаме повторно во тие лузни. Буквално така е. И само ако така размислуваме, можеме да дојме до вистинско покаяние. Не, јас му сгрешив на братот или сестрата, јас му грешам на Бога. И него го боли. Второ, зошто се тие лузни? Тие лузни се подсетник, тие рани, реков ке викам, рани, дека тој е Бог кој што сочувствува. Замислите се, кога ќе отидете некаде, еве сега ми доаѓа во мисли оној сувенир кој што ги има Данило дома со грозијето со од Израел, веројатно од Јерусалим, од кај. А, и сега Данило, кој ќе отидете дома и кој ќе речете, и од каде ова што е од Израел? Значи, јас бев во Јерусалим, ова ми е сувенир од таму. Е, Исус, раните што ги има на рацете му се сувенир од земјата. Јас може да каже со ова, јас бев таму. Јас бев на земјата, и не само што беше, живееше 33 години и што се направи? За сите нас. Сувенир, и то сувенир кој што сите ние му го подаривме. Сите ние сме одговорни за неговото разпнување. Евреите 4.15. Колку Бог сочувствува? Евреите 4.15. Тие негови рани се доказ подсетник дека Бог сочувствува. Е сочувствителен Бог. Не е како некој што велат, е, страдам, ме оставил го, нема никаде незаинтересиране, рамнодушене. Не е точно. Никојаш таква мисла не смее да ни дојде. Па не знам каква криза да е, финансиска, ваква, таква. Не. Немојте да се сомневате. Господ сочувствува со секој од нас. Зошто немаме правосвещени кој не може да се сочувствува со нашите славости, туку кој бил искушуван во секако и нас, освен греф, нормално. И тој може да не разбере. Значи, еве, вели, ги гледате моите рани, јас бев таму, јас споминав сето тоа што ти го минуваш, јас можам да те разберам. И и може да се чувствува. Не можете ви да се чувствувате со некој, како, ете, како прво него не разбирате. Исаја 6.3.9 Исаја 6.3.9 Во сите нивни тешкоти, тој ги сожалуваше. Има ли некоја тешкоти во која што не сте добиле сожалување од Господа? Во сите нивни тешкоти тој ги сожалуваше. И ангел на неговата присутност ги избавуваше поради својата љубов и сомилост, самиот ги откупи, ги дигне и ги носеше во сите дни на древноста. И не само на древноста, на сегашноста и на минатото ке не носи. Тоа е нашиот Бог. Или примерот, еве, Марко 6.34. Кога го виде мноштвото, му се сожали. Или сочувствуваше. Беше допрен, дирнат, па им даде да јадат, нели? Значи, Бог поменал ни страдања, Исус поменал ни страдања. Бил ранет. Доказ за тоа се и лузни, а, раните на неговите раце. И може да не разбере. Но, од друга страна, и дозволува неволи. Дозволува страдања да не снајдат. Ова може би мал дел ке навлезе во темата кој го фрли Јоана во морето, меѓутоа сепак ова е малку поинако. Битие трета глава, уште на самиот почеток, после падот во грев, Бог не ги оставил, а да не ги охрабри, во 15 стих, 3 глава, првен ги охрабри, но потоа што им вели? Е сега, трње, чичка, со мака, со пот, Господ знае што му е потребно, на, на паднатото човештво. Мака, пот, болка, страдање, трња. Зошто е потребна болката? Па, знаеме дека, еве, сега, ако, не знам, ковате нешто, некој клинец, ако се удрите по прст, и ако не чувствувате болка, и ќе земете, ќе се изударате, <laughs> и понатака ќе продолжите да се ударате, и болката е заштита болката да е вид заштита. Колко е жалосно, кога ќе си помислиме на оние лепрозни, кои што не чувствувале буквално ништо. Никаква болка. Ако било тој тип на лепра, пошто имало две. Значи, едноставно нервите се не функционираат. Не чувствувате болка. Болката е еден вид заштита. Тоа Господ добро го знае. А болката обединува исто така. Навистина, ако помислите, болката обединува, страдањата обединуваат. Затоа, христијаните секојаш кога им било најтешко, кога живееле во најтешки времења, биле многу посложни и пообединети од колку ние денеска. А такви времења ќе дојдат и веројатно тоа исто така а, доста ќе допринесе да тие што ќе ги избидат редовите, ќе ги избидат твоите редови. Еве пак примерот со прстот. Кога ќе се удрите по прст, ве боли прстот и, и ама нешто друго. Само прстот ве, само вој дел ве боли и толку. Тоа е, или? Ма скокате. Целите скокате. <laughs> е, овче се обидува да ми го дочара тоа малко однака. <laughs> да, значи, целото тело чувствува, па како вели тамо Павле? Кога еден орган е заболен, целото тело е болно, целото тело чувствува. И пасите како црква, Ако имаме еден член кој што го боли, а други, другите не чувствуваат, е, таа црква има проблем, да кажам. Таа црква очигледно има проблем. Тоа тело, посизда е разделено на повеќе парчиња, не е тело. Значи, затоа болката ја обединува. Болката ја коригира. Е, ова малко, може би тешко го учиме, ама често пати се случува. Болката е потребна. Потребна ние, е, како што е, спомнавме, трња, такви работи Бог, Бог ветил и, и дал на земјата, откако луѓето погрешиле. И еве сега да видиме еден стик во Евреите, односно повеќе стикови во Евреите 12 глава. Веројатно ги знаете овие стикови, ама неверојатно одлично се вклопуваат во ова сега што го зборувам. Болката така како воспитна мерка. И зато Бог ја дозволува. Од четврти стих. 12 глава евреите. Уште не сте се воспротивили до крв во борбата против гревот. Има ли таков? Дали му се спротиставивме ние на гревот до крв? Посетите се на Исус во Гесиманија. Капчи, пот и крв течеа. Натоварен со гревовите на целото човештво. И сега понатаму вели. И ја заборавивте опомената која ви зборував која ви зборував како на синови, сине мој, не презири го господовото укорување, нито ослабува и кога те изобличувам. Зашто Господ го казва оној кој го люби, а го бие секој син кога што го прима. Ако трпите укорување, Бог постапува со вас како со синови. Зашто кој е тој син кога таткото не е оказнува? А ако сте пак без казна, од која сите добиле дел, тогаш сте незаконски деца а не синови. Освен тоа, нашите телесни татковци не, не казнуваа и ние ги почитувавме. Ја ќе кажам, може би било некојаш, не е повеќе така. Многу тешко е да ве почитува некојаш, откако, откако вие ќе превземете некоја така малку појака воспитна мерка, нормално за негово добро. Замислите си, денеска, денеска луѓето не сакаат да чувствуваат болка. Не сакаат да се соочат со болката како воспитна мерка. Што прават? Земаат седативи, земаат дрога, само за да избегат од реалноста, ке се скараат дома, може би со родителите, ебе, младината денеска, затоа не е таква. И не сакаат да ја носат таа болка. Зашто мене, мојот татко да не ме разбере, ебе, ја сакам вака. Ке го скараат или било што, не, он не може да ја чувствува таа болка, Киде, ке се, ке се напие, ке се опие и мисли дека со тоа ќе го реши проблемот. Да не зборувам за ТВ екраните, и тие се седативи. Ќе ве седнат, баш убаво, и ќе сакаат да ви изнесат надвор од реалноста, преку серии, преку разноразни глупости. Решавате со тоа проблем. Не, на такви луѓе, на сите такви луѓе им треба спасител. А болката е некојаш корекција. За жал живееме во такво време, наистина е страшно. И сега вели овде, Освен тоа, нашите телесни се не казнува и ние ги почитувавме. Нема ли да му се покруваме на таткото на духовите и така да живееме? Имено, тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, ете, додека живееме овој живот, за да не исправат на прав пат, или секој родител тоа го сака. За малку денови а тој, Господ, за наша полза, за да станеме учесници на Неговата светост, за да се спасиме. Затоа болката некојаш има воспитна мерка. Навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа дека е за радост. Изрем не е така. Е, ајде, ако ние може би сега како родители, не, ајде да се вратиме малку како деца која сме биле, па која ќе сме добили некој шамар, да речем. Убаво ни било? Сме се радувале? Не. Така изгледа во моментот, нели? За жал. За жалост, нели, не изгледа. Но, што вели понатаму? Подосна им донесува мирен плод на праведноста на оние кои се обучувале преку неа. Болката треба да ни обучи, казната да не обучи, да не исправи, да не воспита. И затоа Бог и дозволува. Но, исто време ни сочувствува со секој од нас. Тоа е Бог, тоа е Бог кој што е љубов. Исто така, тие рани неговите раце се подсетник дека Бог не спаси. Давајќи го својот живот на крстот, тој не спаси. Не спаси од вечна смрт. Исаја 53 глава. Uh-uh. 10 до 12. Но на Господа, на Отецот, му беше угодно да го порази. И тој го предаде него на мачење. Кога го жртвува својот живот како принос за греф, ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови и Господовата волја ќе се исполни преку него. Заради страдањата на својата душа, ќе види светлина и ќе се насити со неизиното сознавање мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нивните, нивната вина ќе ја земе на себе. Затоа ќе му дадам мноштво наследство. Видете интересно, се подсетуваме сега малку на некој мој поранешен говор, но ова мора и не смеја да се испушти. На Бога му беше угодно кога Исус висеше и страдаше на крстот. Коментарите велат не дека Бог не е садист, па сега угодно му било што страда неговиот син. Бог чувствувал силна болка во тие моменти, но истовремено Исус тогаш му бил најмил, како никогаш дотогаш. Е сега свртете се на своите болки и страдања кои ги имате во живот. На Бога може би му угодно во моментот, затоа што знае дека од тоа ќе се изроди посилна вера. Дозволува да страдаме, да имаме болка. Но во ист миг и му сме најмили во тој момент и сочувствува со нас. И таа болка може би трае нешто, ќе трае подолго. Тоа е за наше добро. Да не забораваме дека Бог е тука, не не остава. Се е добро осмислено во неговиот план. И наистина раните на неговите раце се траги, кои што за и овде, доека сме сега живи и се подсетуваме на тоа, и кога ќе живееме во вечността на даде Бог, ќе не подсетуваат секогаш на неговата голема любов. И за сето она што тој го стори за нас. Погледнете што вели Елен Вајд во рани списи. Исус ќе ги покаже своите раце на кои се гледаат траги од раснувањето тој за секојаш ги носи знаците на тоа свире мачење. Секоја трага на раснувањето ќе ја раскажува историјата за чудесното откупување на човекот и за високата цена со која било стекнато тоа откупување. Ние знаеме дека никогаш повторно греф нема да се појави во Вселената. Еве зашто. На сите ке им стане јасно и на нас треба да ни стане јасно, ако не ни станало до сега, колкава е огромна цената која што е платена за нашиот откуп и колку е грозен и колку е скап бизнис, што е Лелен Вајт на едно место гревот. Е сега, навлегуваме во завршницата, овој дел е исто така многу битен. Видовме што се значат и на што треба да не подсетуваат тие рани на Христовите раци и нозе и ребра. Во 24 глава на Лука го имаме моментот на двајцата и не биле само двајца мноштво. Во нов случајот патуваат кон Емаус двајца разочарани ученици Христови. Едниот е Клеопа, за другиот мислат дека е Лука, самиот писател, тоа јас не верувам затоа што кога овие двајца ќе стигнат во горната соба, ре, викаат кога ги најдоа 11 мината. Значи сите биле на куп таму. Односно, може да е Лука. Се извинувам, може да е Лука, затоа што Лука не е во таа група. Како и да е, не е тоа битното. Но, разочарани, депримирани, изгубени тотално, нивниот учител готово. Умре и ништо од сите тие амбиции, од сите тие замисли што ги има за царството и така натаму. И, тој им се придружува. И тие цело време мислят дека е некој од многуте кои што биле на Пасха во Иерусалим, па да сега се враќаат на дома, нели? Патува со нив, почнува да им ги отвара писмата од Мојсија па наваму. И тие подосна ќе кажат, аха, почна, почнало да ги грее нешто, нели, внатре, да, да им се стопулува душата, да им, горе, да им горат срцата, доека тој им зборувал. Но се уште не го препознаваат Исуса дека е тој. Депримирани, разочарани, очајани, во депресија. Се додека 28 стих и кога се приближува до селото во кое одеа, тој, значи Исус, се направи како да не сака да оди натаму, а овие затоа што им беше угодно. Значи, кога сте депремирани, разочарани, треба некој да дојде и да ве утеши. Тој тој го прави овде, подсетувајќи ги на пророќството, подсетувајќи ги на Словото, дека тоа треба така да биде. Требало така да биде, да се исполни. И сега тие, затоа што убаво им било со него, го задржаа, го задржуваа велики остани со нас, зашто вечерта е близу, а денот веќе превали. И кога влегле внатре, што се случи? И дека беше прилегнат со нив покрит трпезата, како што беше прилегнат и за време на таа последна вечера и на многу други ситуации, истиот манир истиот глас говор, дури тогаш, иако предходно цело време го слушале, ама, кој е клучен момент кога тие препознале дека Исус? А, значи, и кога и доека беше прилегнат со нив покрит трапезата, зеде леп, благослови, го раскрши и им го даде. Тогаш им се отворија очите и го препознаа, но тој стана невидлив за нив и напушти. Кога им се отворија очите? која ги видела тие негови раце и раните на неговите раце. Сетете се на раните на Христовите раце. Тоа е лек и за депресија, и за разочараност, депримираност. И потоа полета, кога мислам сетете се, сетете се, со тоа ќе се сетете дека Иисус чувствува болка, пострадал за нас, сочувствува, дојде и не спаси, ние сме спасени, само што треба да прифатиме, да го прифатиме тоа спасение. И ќе одлета и депресија, и разочараност и се. И потоа полета, може да предпоставиме, трчајки отишле во горната соба да им кажат на учениците, и кога тамо е Исус и повторно им ги покажува раните на рацете, за да е ове тоа таа стена што предходно малку ја начнахме со во Јован 20 глава, која подосна Тома ќе дојде за да се осведочи, осведочувајќи се со тоа што ќе го стави прстот во тие исти рани. Е сега, овој дел. Цело време велам рани, рани, рани, меѓутоа не е тоа вистинскиот збор. Во прашање се лузни. Која е разликата меѓу рана и лузна? <laughs> Лузната е зарасната рана, зацелена рана. И кога ќе ги погледнете тие лузни Христови, зацелени, <laughs> тоа треба да, да ни влее надеж, тоа треба, тоа треба да не утеши, да делува позитивно во било каква ситуација. И сега и друго нешто, тука не треба да забравиме. Па, нели, самиот Исаија вели, а, преку неговите рани ние се исцеливме. Тие треба да бидат за наше исцелување. Сите сме солузни од животот. Зарем не е така? Сите ние. Некој на овој начин, некој на оној начин, некој повеќе, некој помалку. И дај Боже, јас ќе кажам да тоа се лузни. Да не се рани. Ако се се уште рани, тогаш тоа не може да биде големо осведочување и да служат тие за утеха, за сведоштво на другите кои што треба да ги утешиме. Ако се лузни, е тоа ќе биде големо сведоштво. Зато што лузници се исцелени рани. Ние сме биле ранети, ама Бог не исцелил. И еве ќе ви дадам пример со во Галатјаните 6.17. Што вели Павле во Галатјаните Овој на никој да не ми досадува повеќе, зашто ги носам Исусовите рани во своето тело. Но што мисли Павле овде? Сигурно не, вели, не мисли на раните од клиновите. Не, Павле имал доста своји рани. Да не читаме сега колку пати бил бичеван, тепан, онадуван. Кој знаеш какви се белези, е, белези исто дикаме, значи музни имал на своето тело. Ама Зашто се изразува овде ги понесов Исусовите рани на себе? И знаете ли колку овие лузни негови допринеле за да мнозина бидат осведочени, утешени и поверуваат и да бидат спасени? Значи, нашите рани, поранешни, од поранешниот живот, доколку сега се лузни, за целени рани, тие и те како можат да утешат некого? Да охрабрат, да го доведат до спасение. И еве го клучниот стих во второ коринкјаните за ова што го говорам сега. Второ послание до коринкјаните, прва глава. Второ послание до коринкјаните, прва глава, од трети стих. Ова е први поздрав, значи во ова спаѓа во поздравниот дел што вообичаено кога ги почнува своите посланија Павле и во овој случај го патува до Коринската црква и вели Благословен Бог, значи од третиот стих, и таткото на нашиот Господ Исус Христос, татко на милосрдноста и Бог на секоја утеха, кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние, кои се наоѓаат во каква и да е неволја, со утеката со која Бог не утешува нас самите. Ој се прекрасни зборови. Како јас ке утешам некој друг, ако јас самиот не сум утешен? ако мојата рана се уште крвари и не е зацелена, не би можел да делувам на тој начин, односно Бог да делува преку мене. Но овде Павле вели, кој не утешува во секоја наша неволја, за да можеме и ние да ги утешуваме оние. Дали сме ние утешени? Дали не помагаат тие лузи на Христовите раце, еве како што зборувавме цело време, за наша утеха, за наше охрабрување, за наше спасение? Ако тоа не помогне, не знам што ќе помогне. Знаете, Елен Вајд вели, секојаш, секоја проповед треба да биде христоцентрична, секојаш треба да го воздигнеме Исус распнатиот. Павле тоа го вели, тоа го проповедал. Па што друго ќе не привлече ако не тоа? И вели понатаму, зашто како што Христовите страдања изобилуваат во нас, Павле на едно друго место во Филипијаните вели да бидам учесник и во Христовите страдања меѓу другото. Зошто? Зато што тоа е полезно за изградба на нашиот карактер. Така преизобилува и нашата утека преку Христа. Значи, внимавајте, изобилуваат и страдањата, ама не само страдањата, туку и утехата од тие страдања. Растењето, така расте човек. Ако сме измачувани, тоа е за ваша утеха и спасение. Ако се утешуваме, тоа е за ваша утеха, која действува во трпението на оние исти страдања што ги трпиме и ние. Ови се длабоки прекрасни зборови. Нашата надеж за вас е цврста. Зошто Павле вели нашата надеж на нас, учениците, е цврста за вас во Знаеки дека вие учествувате како во страдањата, така и во утехата. Што значи, знаејќи дека вашите рани се зацелени, ви носите лузни можеби од вашиот поранешен живот, но тоа сето тоа е исцелено, зацелено. И на тој начин можете да окрепите некоја друга страдна душа, некој кој што, ете, може би го има истиот проблем кој што вие сте го имале некојаш порано. Па знаете како сте, знаете, питај, патилец, а не гаталец, како беше онаа поговор, Паталец. Тоа е нашиот Исус. Исус пропатил, затоа се докраси неговите лузни. И нека тие ни послужат, навистина и за утеха, кога ни е потребна за охрабрување, и за да можеме ние другите да ги утешиме, и на тој начин да ги доведеме кај Христа да ги доведеме до спасение. Нека му е слава на Бога за се. Амин.